càpsules musicals de Rafael Corbí. Avui, la història del country. La country music amb Clay Walker. We could keep texting all night on the telephone Keep on pretending like we're not alone could lock down the plans about seeing that cover band playing on Friday night. But all that waiting around just to see you later now seems like a waste of time. Gotta see you right now, right now. Don't waste another minute. Long Live the Cowboy és el desè treball discogràfic de Clay Walker, l'artista que avui escoltem a través de la nostra càpsula musical. En aquests minuts us volem descobrir una mica més de les coses que pertanyen a aquest àlbum, publicat el 21 de gener de 2019 a través del segell discogràfic Maven Records, el seu primer treball eh, discogràfic per una candidatura doncs, independent. Música Clay Walker, el cantant que ens acompanya en el dia d'avui, eh, va néixer com a Ernest Clayton Walker Jr. el 19 d'agost de 1969 i ho va fer a la localitat de Vido, de Texas. yeah. Va debutar el 1993 amb la cançó What's It To You, que va arribar al número 1 de les llistes de música country, i després també ho va aconseguir en cançons fantàstiques com el Live Until I Die, o peces que ens han acompanyat a través dels anys amb els seus àlbums Rumor Has It, and This Woman and This Man, If I Could Make a Living, o Dreaming With My Eyes Open, entre d'altres. Start and get on Després d'una molt profitosa etapa amb segells discogràfics com Giant Nashville, amb el que va començar i després passant a Warner Bros, RCA o Island Corp, amb Maven Records ha publicat, o va publicar, el 21 de gener de 2019 el Long Live the Cowboy, un uh, àlbum també magnífic, tot i que sense cap tipus d'èxit a les llistes americanes ni d'àlbums ni de singles. Els tres uh, temes uh, que es van extreure com a senzill, cap d'ells va aconseguir entrar-hi. El Right Now, que hem escoltat, aquest Working on Me, o també Bill The first person I see in my dreams, you come out of nowhere and you're real to the touch, and I hate waking up even when you're not here. You're working on me. When I drive, I stare out the window and I try to picture every detail of your face and your smile, every kiss, every mile. No matter where I'm going, girl, you're working on me. Like a second glass of wine, slowing deep. us hem comentat, el Long Live and the Cowboy és el desè àlbum d'estudi, més un de Nadal, de Clay Walker. És la seva primera realització de nova música eh, des, de el, des del 2010, She Won't Be Lonely Long. 9 anys hem hagut d'esperar per tenir més música a càrrec de Clay Walker. Tot i que el 2014 ja va presentar un sampler d'una cançó anomenada Rock the Radio, comentant aleshores que a finals del 2014 o 2015 un nou àlbum veuria la llum, anomenat Rock the Radio, precisament, que és el títol d'una de les cançons que forma part d'aquest àlbum que ara mateix ens està presentant. Hey baby, how long's it been? It's good to see your face again. You're looking hotter than a Louisiana Saturday night after midnight, yeah. You know I've always had it bad for you. You wanna know what we ought to do? Hop in my ride, hit the highway. Aquell àlbum no va veure mai la llum i poca cosa es va saber de Clay Walker fins que poc després va editar un senzill, el primer que hem escoltat, Right Now, anunciant que seria d'un proper àlbum. Tot i així, dos anys van passar entre la seva publicació i la publicació del disc. Avui ens ha acompanyat amb aquest Long Live the Cowboy, llarga vida al cowboy, Clay Walker, dels millors artistes, sens dubte, de música country, especialment amb els anys 90, que és com va obtenir els seus més grans eh, èxits. La seva música l'acompanyarà acompanyarem a través d'aquest disc i a través del darrer senzill aparegut d'aquest àlbum. Es diu Change. You're so good to me, whenever I... something that feels so good to me. Whatever life